srca mog Pravo mjesto je te, na glas ističe. Krijuškoljku srca mog La ilaha illallah Niko saznao nije Niko saznao nije grubi oklop šta krije La ilaha illallah Grubi oklop šta krije La ilaha illallah Niko saznati neće Niko saznati neće Sedefka kosemeçe La ilahe illallah Sedefka kosemeçe La ilahe illallah Yedan Allah yedan ye Yedan Allah yedan ye Ne? لا إله إلا الله نمذ چیستینه لا إله إلا الله أي أشيد سيهادت عمادت شوي ما دام. Kakvo nam je naše stanje, kud idemo grne rane. Kakvo nam je naše stanje, kud idemo grne rane. Dunjaluk će brzo proći, svo što je glas Vamos radio, poštovani slušalci, sramo nekom, dobro ste došli. Po naša navičena emisija islamske teme. Gost naše navičene emisije, magistar islamskog prava, Munafis Hođa, koji se druži svaka streda zajedno su nas. I danas kada imamo prilika da čujeme nego i nego serijal predavane vezano od život poslanika sallallahu teala alim veselim. Koristim prilika da pozdravim sve naši slušalci koji ne slušaju i ovdje i širom sveta putem radio interneta. Koristim prilika da pozdravim vas, uvaženi Efendija, salam alaikum i dobro ste došli u još jedna emisija islamske teme. Aleikumu selam i dobro je našli. I danas ka družene naše će bide, znači kašo i redosled e, koji pripremate, kasevika, današnja tema i ova naša navešena emisija. Danas kao uz pomoć Allaha Đelešanuhu kratko će kažem od e, Hamza i Omera radijallahu anhu na koji način oni prihvatile islam pošto smo počnali od mučene prve e, muslimani kako bile na koji način bile zlostavljane od strane mušrici a nakon tija ukratko će kažeme i hijra vo Abesinija znači koji bi razlog što pošle prve muslimani što, pre, što napravili hijrava u Abesinu. Poštovani slušalci, kao što znate naše emisije islamske teme teče vo dva dela. Prvi deo je slobodno izlagane ili predavane ili dersko i pripreme naše gosti. Nakon toga ide nagradno pitanje za sve naše slušalci a posle tija pitane možete da se spremite i postavite pitane našemu gostu vezano za današnja tema na sve naše dostupne linije. Evo koristim prilika da dopustim da se uključi i čuje me od našeg gosta koji je svaka sreda zajedno sa nas magistar islamskog prava Munaf Ishođa, uvažena Efendija Bojrom. Thank الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Hvala Allahu Đelešanuhu, hvala koja se nikom ne upućuje osim njemu, Allahu koji je bez početka i bez kraja. Neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika Allahovog miljenika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashave i na sve one koje ga budu sledili do sudnega dana. Amin, ja rabila, amin. Svedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Poštovani slušaoci, uz pomoć Allaha Đelešanuhu će nastavime, znači, su naše druženje, su o, e, život poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Sme počnali, znači, e, v prošle, naše druženje u prošla sreda su javno pozivanje u islam. Između ostalog smo rekli da a, historičari poslanička misija Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ga podelili na dve vremenske e, na dve, dva vremenska perioda tija bile prvi je znači mekanski koji traje 13 godina od sam početak objave pa sve do e, do ne napravi hijra poslanik sallallahu alejhi ve sellem i drugi period je medinski period koji počinao nakon hijre i traja znači do kraja poslanikovog života e, što znači da ti je bilo ukupno 13 godine nakon tajno pozivane poslaniku sallallahu alaihi ve sellem uzvišeni Allah Đelešanuhu mu objava e, ajet od sura Eš-Šuara Šuara kada mu veli e, esteuzu bila bismillah ve enzir aširetekel akrabin i opomeni rodbinu svoju najbližu. Znači, poslanik sallallahu alaihi ve sellem na sam početak počnav da poziva, znači, svoje ukućane bile. Ali ovde Allah Đelešanu, znači, mu naređuje da raširi malo, malo toja krug i da počne da poziva i druga ta, druga familija njegova koja mu bila tujeka. Znači, da ne sedi samo su tuje šumubilje njegove ukućane. Nakon tija uzvišen je Allah Đelešanuhu od sura e, e, Hidžr ponovo se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli este uzvila bismillah fesla bima tu'merun znači ovde kaj jasno i glasno mu veli uzvišen je Allah Đelešanuhu poslaniku ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje Znači ovde ka više mu je naređeno poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da počne javno da poziva svi, ne samo svoje, e, svoja a, akraba, svoja familija. Во тоја poziv e, zapravo e, ima е, имав sadražaj во следеće речи, а тие речи биле ла илахе иллаллах, да нема Бога осим Аллаха джеллешануху. Nakon tija sme kažali, znači kad počne poslanik sallallahu alaihi ve javno da poziva, onda počneli e, e, da se zlostavljaju muslimani, počnali da trpe jake muke od mušrici. Između ostalog, znači sme naveli e, primjer za e, Bilala Habešija i kako go, nego go zlostavlja, znači njegov jer, eh, jer pošto Bilal Habešija biv rob, kako njegov vlasnik go zlostavljav i go vađav uvek nakon plavno, znači koja je najvručo, go stavav na pesok, to je pustinski pesok koji je biv užaren, i mu stavam na nego isto na grđi kamen. Ali nikoga sme rekli da Bilal, znači, uopšte ne razmišlja, malo da se pokoleba i da kaže, eto, odustaje, makar su reći, nego on uvek vikav ehad, ehad, To znači Allah je jedan, on je jedan, Allah uzvišeni. I ova reči sme rekli da bilje znači kao simbol za žrtva na Allahov put. Nakon tija smo spomnali isto uh, od uh, Amarova porodica, znači a, a, Amarova porodica Jasir i njegova uh, mati, njegova majka Sumeja, kako bile isto i oni mučile na, mučene na koji način. Во prilika прилика посланик салалаху алейхи sallam селем им реков ка проđав покрај ни сабрен але јасир фе инне меуидукумул дженне Strpi se porodicu Jasirova, vama je obećan džennet. I sme rekle da a, bila na jedan loš način od strane Ebu Džehla, znači ubijena. I ona se smatra kao prvi šehid vo islam. Sve ukratko, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, će kažeme i od Hamzino i Omerovo prihvatanje islama. Znači, na koji način nekoga e, čovjek nastoji da učini nekomu zlo, ali tija se uzvraća na nekoj dobar način. Hamza ibn Abdul Muttalib inače je znači Amidža Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegov je ujedno brat po mlijeku. On bi izuzetno uh, hrabar čovjek i mnogo znači pošta, post, uh, poznava vrat, pošta, poznava veštine od rata on i poslanik sallallahu alaihi ve sellem zajedno odrasli i bile jako bliske jedan drugomu. Još prije poslanstva, znači još prije nego da a, poslanik sallallahu alaihi ve sellem postane poslanik. Autori od Sire navode da vojena prilika Ebu Džehl, ke e, brdo, znači Safa, pro, prođav pokraj poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i e, kad došao ke poslanika sallallahu alejhi ve sellem mu se obrativ na jedan loš način. Znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Džehil strašno go e, izgrdiv, go izvređa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tija uopšte znači ne mu odgovori. Nije na reč ne mu uzvrativ na tija. Ebu Džehil odma nakon tija otišao ke na grupa Kurešije koje sedile ke Kaaba и им дав хабер, им дав значи, од тогуа догаѓај. А уедно, значи, се проширило тија низ цела Мека, како посланика салаллаху алейхи веселем, Ебу Джехел го изврежа. Одма након Контија наишов и Хамза, кој имав со себе стрела, се врача значи, од лов, бив илезов на лов да улови нешто. je na žena a, a, ka prođa Hamza mu kažala mu rekla znači kako Ebu Džehl izvređam njegovog bratića Muhameda sallallahu alaihi sallam kad čuv neizine reči Hamza odma se nalutiv i odma znači otišao na mesto u harem ke Kaba kede sediv Ebu Džehl ke tija ljudi ki ošao da im se pofali kako on go izvređa poslanika sallallahu alaihi sallam Čim stignav Keni Hamza, odma uh, e, zamahna su svoja, su svoja uh, strela i go udriv Ebu Džehelja po glava. I te udriv baš uh, jako go udriv po glava. I mu, mu veli, zar ti da vređaš Muhameda? i ja sam mu veli vo njegova, vo njegova vera i ja velim tija što veli poslanik sallallahu alaihi veseljem pa onda greći mene mu veli ako smeš дај увреже и извреđај ме мене, а не да вреđаш посланика салалаху алей веселем, ако имаш смелост да ме вреđаш. Луѓе од племе Бену Махзум одма рипнале према Хамза со намера да му помогнет Ебу Джех, Джехилу, али он э, им реков чекај застаните и пушчите го э, Хамза. Ја э, заиста им реков стварно, значи сум го извреđав njegovog bratića Muhameda i tja na jedan vrlo o, ružen način i na ovoga zamislite znači na ovoga način Hamza prihvativ islam i se prikloniv poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i prvem muslimanom Ka primiv on islam, Kurejšijem im bilo jasno da poslanik sallallahu alaihi ve sellem dobiv jedan golem pomoć, dobiv je na golema zaštita jer Hamza uvek biv su poslanika sallallahu alaihi ve sellem, uvek go I zbog tija uvek izbegavale da a, urade nešto poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Znači, Ebu Džehel pokušav da izređa poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ali Hamza kaču za tija on misli odmah znači ošovke Ebu Džehela i samo zbog tija postanav musliman. Znači, nekoja stvar što ga mislime da je loša, na kraj dođa da ispane ubava. I ovde kad vidime, znači, od ovoga primer na koji način Hamza postanav musliman. Isto je interesantna i priča od Omerovo prihvaćanje islam, kako o, Omer radijalahu primi islam. Vo sire se navodi da Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem молив Allaha djelešanuhu da pomogne islam so jednogo od dvajca omera koji je podrak Allahu Đelešanuhu jenogo znači da, go, da mu dade da ga uputi na pravi put da primi islam ali mislim na Omera ibn Hataba i uh, Amra ibn Hišama ali ime Amr vo arapski jezik ima isti koren kao i Omer znači isto se pišuje Ain, m i r. Znači, ako mu staviš od odgora e, se čita kao amr, a ako mu staviš u, onda dođa umr. I se mislilo, znači, na oja a, dvajca. Amr ibn Hisham među mušrici, među mušrici biv e, poznat po nadimak Ebul Hakem, što znači otac mudrosti. а меѓу муслимани бев познат као Ебу Джехел, отац незнања. Ние обадвајца, значи и Омера и Амара, е, е, обадвајца имале еден голем углед ке во джахилиско друштво и биле познате по тие што они многу мучиле и многу проганјале прве муслимани, значи и Амар и Омер. na sam početak mnogo ezijetile muslimani, mnogo ge mučile. Omerova sestra a, Fatima i nejdin muž Sejid ibn Zeid već bile muslimani, ali e, vo tija vreme, znači, za, ka kažujem, za Omera radi Allahanhu, ali od Omera se go krile svoj islam, se krile da ne bi čuv Omer da oni e, primile islam. Habab ibn Eret često dođav ke Fatima i njezinog muža Zejda i učiv i mučiv Kuran. Jedan den Omer uh, zev savla i krenav na ke uh, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem biv vo kuća Darul Ekram kede podučava ashabi. I otprilike vo uh, sire se navodi do toja trenutak da imale oko 40 as, a, ashaba koje je poučava islam i je poučava vezano za Kur'an. Među prisutne između ostalo se nalađa i poslanikov Amidja Hamza, Ebu Bekr, Alija radijallahu an i drugi asabi koji je neošle, koji je ne napravili znači hijra u Abesinija. Омер ради Аллаху анху корача, значи со одлучни јене кораци, со чврсте кораци према Еркамова куча, во, док ида, значи, на Кени, го сретов Нуаим ибн Абдулла и го прашав, ке си кренав, е, Омер му вели, ке си кренав, ке си се зајтов, таке сивно, ке че идеш. Он му вели, идем до Мухамеда, до тоа отпадника koji razjediniv Kurejšije, koji je uvrediv, koji je ostramotiv ni i njihova vjera i koji izvređav njihove božanstva. Na ovaj način znači mu odgovara Omer. I mu veli idem da go ubijem. Znači krenav na ke poslanika sallallahu alaihi ve sellem da mu se osveti zaš donesom nekua nova vera i vređa znači ni vređa kurejšije. Kad vidjev Nuaim da je uh, Omer radijalahu uh, e, odlučen, znači stvarno da krenav, onda pokušav da go odvrati i da mu uh, mu veli idi ti prvo ke svoja sestra i ke svojego zeća koji e, tajno znači bez tvoje saznanje primili islam znači idi prvo ti reši svoja sestra svojeg zeća pa onda posle idi obrati se ke Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Omer kaču ču Foja reći, odmah krenav ke sestra i ke svojeg uzeća, kako bi proverih ova informacija da li je tačna, jer on ne zna da je ova informacija tačna. Во тие време ке, o, ke ке Омерова сестра и ке muža мужа се наоѓа фи Хабаб ибн Ерет кој зев значи е на страница од Куран на која била напи, на која на страницата значи била напишан напишан ајат од почеток суре Таха. Омер ради Аллаху анху, кад чуле они, значи кораци, од, кад се приближив ке ние на куќа, кад чуле они Омерове Ово го чујек што бив ке Омерова сестра и ке незиного мужа, значи Хабаб Ибнул Ерет, одма се скрив во куќа да не би го Омер чув и да не би го приметив да е он туе, јер му било стра, Али Омер ради Аллаху Анху, још док бив надвор, ка се приближив, значи, ке куќа, чув за Хабабово учење и чим Vljezov odmah je prašav koji vi mrmljaše ovde kako vi bi povde jer sam čuv nadvor da sam biv ovdje neku je mrmljam ne veli da vi e, kažu vam neko nešto da se učilo nešto oni mu rekle ne sićuv ne sićuv još ne sićuv nišćo mu rekle nema ovde kad ne sučilo nišćo oni veli tako mi Allaha sam čuv a ujedno veli mi rekle i da vi je sledite vera Muhamedova, da ste primili islam. I ti veli, znači sestri, a i e, ti zeću mu veli ste primili Muhamedova vera. I odjenož nakon oja reći navalim na a, e, zeća da go udara. Ali e, njegova sestra Fatima odma ripnala da go, od, da go odbrani. Во тоја момент Омер ради Аллаху Анху одјенош када рикнала сестра, значи да одбрани својого мужа од Омера, он га удрив, таке да и почнав да и тече крв. Тога Фатима и нејзин муж признале да примиле ислам и рекле, значи Омеру ради Аллаху Анху му рекле, ние сме поверувале во Аллаха Джелешануху и во неговог посланика pa sega mu velet radi ti što ti je volja, so nas radi što sakaš, jer mi je javno ti velime više da sme prešli na islam i da sme e, poveruvali vo uzvišenog Allaha Đelešanuhu i vo njegovog poslanika. Omer radi Allahu Anhu koja vide krv na sestra mu panalo malo nezgodno, mu panalo krivo pa se e, zastanav malo se smiri i zatraži od sestra da mu dade stranice koje malo pre e, ge čitali, kako bi on videv što pišuje tu što doneso znači Muhammed, od kakva vera kažuje, vo što poziva. Ali sestra mu rekla a, kako se ona plaši da ne bi ga ta stranica uništiv, da ne ga iščepi stranicata, jer ti je Kuran. Omer radijalahu anhu и се закамнав да ќе ga врати поново. Само да га прочита, да види што кажува страницата. Во тоја момена сестра му, му рекла, му се обратила Омеру радијаллаху анху, му вели, али брате, ти му вели, со своје многобоштво си нечист, пошто не си верник, пошто не си муслиман, пошто не си примис ислам, ти си нечист. a ta stranica može samo da ga brka, da ga zeme do ruke osobe koje se čiste. Znači, ljudi, čiste ljudi može da ga zeme ta stranica. Omer Allahu anhu toga stanav i, i rekao, evo ja idem da se okapem, a nakon tija, znači, od kad se okapav se vrativ i ona mu dala stranica koja sadržila ajet od početak sure Taha. Kako pročitav Omer uh, e, radi Allahu anhu togo ajet, onda imalo takvo en, uh, togo tekst ima uh, jako dejstvo, to je kuranski ajet na Omer radi Allahu anhu. Znači go fascinirane, go fascinira togo ajet koju go pročitav. Nakon tija Omer radi Allahu anhu veli kako je divan какве се оја дивни и племените оја речи кои ги достаи Мухамед салаллаху алейхи ве селем од узвишенок Аллаха. Качув оја а, речи од Омер ради Аллаху анху Хабаб кој мучив пре него да дојде Омер во таа куќа, значи кој мучив таа сура, илезов и му реков му вели Омере, тако ми Аллаха, да сум а, да знаеш koliko bi sakal, znači, da te Allah Đelešanuhu, tebe da te odbere vodova od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ja, a, ja sam čuv velič vera poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je rekov da Allah Đelešanuhu ojača islam so Ebul Hakemom ibn, ibn Hišamom ili Omerom ibn Hattabom. Omere mu veli Allaha mi Allaha mi mu se krvnemu veli, to sam čuo. Znači čuo od poslanika sallallahu alaihi ve sellem da nego ili drugavogo znači Amara ili Omera i za tija mu veli sakam ti da videš od tija jer malo pre smo rekli da on biv uh, jak čovjek i da dobro poznava uh, rat U to je trenutak Omer radijallahu anhu zatraži od Hababa da mu kaže gdje se nalađa, tačno da mu kaže, znači gdje se nalađa poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I kad mu kaže kjede, mu rekao da je on vo Darul Erkam, vo kuća, znači ki podučava ashabi od vera, pravo krenav na tija mesto. Kad stignav im lupnav na vrata, Kad vidjeli da je dođa Omer v kuća, svi zatrajali, jer svi znali kakov narav ima Omer radijallahu anhu. A uz tija što znali znači kako bi Omer radijallahu anhu, kako mu bilo ponašanje od Omera radijallahu anhu, ujedno ima su sebe i savlja. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem im naredil da go pušće, da vleze natrag. Koga vlezov poslanik sallallahu alaihi ve sellem odma stanav ošov da go začeka na vrata. Nakon tija go fati znači za njegov ogrtač i go trnav na kesebe, na poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I go prašav со кое добро si, си došao? Му вели, заште došao ti, ej, sin Хаттабов? Jaka što vidim mu veljevaja će bide i mu se kamne Allahami nekoj e, golem događaj, nekoj krupen događaj će vide. A on mu odgovara, sam došao mu veli e, da ti rečem da ja verujem više vo Allaha i vo njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da verujem vo objava koja ti je prate na tebe, koja ti došla. Znači na ovaj način mu kaže on, da primi islam, da došov da mu kaže jedna radosna vest da i on više postana musliman i da primi islam. Na a, oja kad čuf oja reči poslanik sallallahu alaihi ve sellem glasno donosi v tekbir, izgovara v tekbir. I prisutne tu je što bile odma znane da Omer primi islam. Čim poslanik sallallahu alaihi ve sellem donosi tekbir, onda koja znake je velet da i Omer radijallahu anhu primit islam. I oni počinali da izgovaraje tekbir, koji toja tekbir znači se odjekuva vo Mekanska dolina. Kurešije, kad čule toga tekbir, osetile e, vo srce je na lošošćina, jer znale da se nešto krupno desilo. Znale da ke poslanika sallallahu alaihi ve sellem nešto se desilo u korist muslimani. Nakon Omerov Allahu anhu prelazak na islam, znači od kad islam Omer Allahu anhu poslanik i prva zajednica muslimana znači dobile jedan jak e, potpor dobile jedna jaka podrška jer Hazreti Omer radijalahu an biv izuzetno hrabar čovjek, snažen i biv a, ima jedan autoritet a, e, među ljudi i ima principi nekoje od koje ne odustaje. Znači, jako principijalen čovjek biv. Nakon tija, znači, sebe stalno staje na službu Omer Allahu anhu da služi za islam i da vide zaštitnik poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, znači prvenstveno njemu, a ujedno i svim muslimanom. Abdullah ibn Mesud veli, ne smemo gle da klanjame ke Kaaba, znači da ide i slobodno da klanja namaz ke Kaaba, dok ne prošao, znači, uh, Omer Allahu anhu vo islam. Znači, Omer Allahu anhu dok ne primi islam, ne mogle da ide slobodno i da klanja je namaz zbog Kaba. Ali on kad prihvati islam, on sam veli stanav i se suprostavi Kurešijem i sam počnav da klanja ke Kaba. A onda, nakon nego, sme počnale i mije da klaname. Omer radi Allahu anhu, znači Islam primi, koga a, ashabi E, Božjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem otišli во Абесинија. znači направиле hidžra od Мека во Abesinija. Zatija sega ukratko još će кажеме hidžra во Abesinija. Koja bile разлози zbog koji učinile znači hidžra во Abesinija. Ali oja а, а, два примера што сме ги навеле, значи ни кажуваат како uzvišeni Allah Đelešanu veli nekoja vi je mislite nekoja stvar da je dobra za vas, ali ona ispanuje loša. Ili nekoja mislite da je loša, ali ona na kraj ispanuje dobra. I ovde kad vidimo, znači, ja dva primjera kako Omer radi Allahu Anhu i Hamza primile Islam. Znači, u Abesinija, na sam početak malo bi sakav da kažem Abesinija, da dođa od arapska reč El Habeš i tija je prostor, znači mesto koje se naođa na istok od centralnog dela Afričkog kontinenta. Znači ono se naođa na istočna strana. Gledano od e, Saudijska Arabija, od Ara, Arabsko poluostrvo, Abesinija se naođa jugozapadno od Arabija a su druga strana je Crveno more. Deneska, znači deneska na tija područje se nađe država Eritrija i Etiopija. Znači ona je skroz vamo dolu na a, preko Saudijska Arabija. Znači smo rekli tamo se nađe na istočni deo afrički kontinent postoje više razloga koje se e, koje navele znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im dozvoli da njegove sledbenici zajedno su svoje porodice privremeno učine hijra u Abesinija. Jedan od glavne razlozi je svekako i traženje jedno sigurno mesto, znači da nađe jedan siguren teren za prve muslimane i muslimanke koje bile izložene na goleme patne, koje bile izložene na golemo mučenje. Naime, zlostavljanje, znači, od prve muslimani počinalo koga poslanik sallallahu alaihi ve sellem javno počnav da poziva. A suština od e, e, islamski poziv bila sadržana u reči La ilahe illallah, da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanovu. Tija reči, znači ova reči la ilahe illallah uznemirile mušrici, politeisti. I e, došlo do sukop između islamski poziv i mušričke pag, para, znači paganske ideologije. S obzirom da mušrici bile brojne, znači oni bile e, mnogo, mnogo pojče brojčane od muslimani, уедно и материјално биле јачи, значи економски, на разни начини биле појаки од муслимани. Почнале да проганаа и да вршат разне тортуре над првите муслимани. Некои од нив биле толку мучене попут Амарове родители Сумеја и Јасир, кои сме ги спомнале на прошло наше дружење, да а, подлегнале, значи, и умреле во страшне муке. Сме кажале, значи, на кој начин била убиена Сумеја и сме рекле да била, да се сматра она за први шехид во Ислам. Почеток од мушничке прогане се деси в средином или можеме да речеме крајем четврте године посланства. Значи посланик Салалаху алейхи веселем од ка му дошла таа мисија посланства krajem, znači od sredinom ili tamo krajem četvrte godine poslanstva, a vo peta godina e, tija se još više intenzirale, postanale još jače i jače tija e, mučene. Tija mučenja, znači i zlostavljanje muslimana od strane mušrika se dešavale, znači svakodnevno i postanuale sve jače i jače znači stalno se povećuvale kako bi je mučile e, još više. Sredinom ta godina objavljena je i kuranska sura El Kef, što znači pećina, vo koja se između ostalog iznosi i kazivane od grupa mlade ljudi, znači vjernici koji se e, e, sklonile vo pećina и бегале пред тортура од насилничког владара. Тија бив заправо еден јасен знак да и прве муслимани потражат едно уточишче, да потражат некое место а, ван Мека, на некое, на некое друго, и ќе ќе им биде, значи, сигурно место, ќе не ќе биде мучене. S obzirom da Kurešije uživale u jedan golem ugled među ostale arapske plemena i da imale među ni, među tija plemena imale sklopene razne ugovori, razne e, savezi, teško bilo znači da najaš je mesto na arapsko polostrvo, kjede bi bile sigurni. Jer bi ge odmah Kurešije i njihove saveznici koji imale e, sklopen ugovor, odmah bi ga našli i bi ga, e, bi ga našli i ponovo bi ga mučili. За тя им било, значи, тешко туека во тија по, по арапско полуострово да најат некое место. Посланик салалаху али веселе знав да во Абесинија има некој чујек, да влада некој чујек кој го го викале Неджаши a Neđaši znači e, biv naziv za sve kradovi Abesinije. Sve znači kraljevi koji vladale u Abesinija im bilo nadimak Neđaši, a njegovo pravo ime bilo Ashame. On inače biv kršćanin i biv znači praveden vlada. Sve ljudi jednako je tretira. Znači bez obzira na, njih, na na rasa, nacija ili staleš. Ne pravim nikakva razlika. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem im rekao ashabam da ide do Abesinija jer vo ta zemlja, vo ta, na vo tija mesto vlada čujek koji ne dozvoljava da se bilo komu čini nepravda. I tija biv razlog da se da ide znači i ashabi da krene za Abesinija su svoje žene i su svoje deca. Во месец Реджеб, пета година посланства Мухаммеда салалаху алейхи веселем, во Абесинија се иселила прва група од муслимани. Значи, во месец Реджеб, пета година посланства, прва група со своје е, породице се иселиле за Абесинија. Во таа група биле 12 мушкарца и 4 жени. Znači ja ponovo go ponavljam. Vo ta grupa bine 12 muškarca i 4 žene. Grupa ga predvodi Osman ibn Аф, Афан со своја жена, со своја супру, супруга Рукија, а она била ranije, kao što smo kaživali, znači čerka Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Oni, znači, krenale tajno noća, napuštile Meka i Stojan Malov Brodić, i Brodće, brod prešle preko Crno more. Vezano za ovoga događaj, poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, Osman nakon Luta alaihi selama je prva osoba koja učinila hijra zbog svoja vjera. Во таа група исто биле и познати асхаби, попут Зубейра ибн Авама, Mesuda ibn Umeira, Abdurrahmana ibn Af, ondak bif e, Ebu Seleme i njegova žena Umu Selema, ondak e, Ebu Huzeifa ibn Udbe i njegova žena Sehla bin Suhejla i druge. Nakon ni u Avesinija krenala i druga grupa koja ga predvodi poslanikov e, Amidža, Džafer ibn Ebu Talib и историчари наводат да во укупен број муслимана кои се иселле во Авесинија без малове деца, значи, биле 83 мушкарца и 80 жени. И Неджашија ги примив, значи, на еден добар начин и ги стаи под своја заштита. Neko je muhađiri, znači koji je, e, koji je napravili hijđra u Abesinija, se vratili od Abesinija prije poslanikove hijđre u Medina. Znači prije nego li e, da poslanik sallallahu alaihi ve sellem napravi hijđra u Medina, oni od Abesinija se vratili. Neko je e, se vratile, znači učinile hijra nakon hijra poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a neko je ostanale mnogo, e, mnogo tamo, poput Ummu Habiba, a ona bila Ebu Sufjanova čerka. Neđino pravo ime je Ramla bint Ebi Sufjan. Za nas me kažuale posebno, e, kad sme kažuale od žene poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ona zajedno su svojego muža Ubejdullaha ibn Džefša učinila hijra u Abesinija. neđin muž, kao što tamo znači, pa ilazov od vjera i primiv kršćanstvo. Sedma godina po hijra u Medina poslanik sallallahu alaihi ve sellem u Abesinija а, Амра Amra ibn Umeija su pismo Neđašiju da primi islam, što i on učini. Taja godina poslanik sallallahu alaihi ve sellem put preko Neđašija, znači zaprosi i umu Habiba malo pre što smo spomnali i nakon što ona prihvatila Neđaši kao poslanikov upunomoćnik znači go ovlasti poslanik sallallahu alaihi ve sellem sklopi brak između nego između na znači e, ummu Habiba i Hazreti Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i isplativ uh, e, mehr znači venčani dar od 400, 400 znači zlatna dinara i zbog tija uh, Ummu Habiba se smatra među žene poslanikove sallallahu alaihi ve sellem kao žena со najgolem meher znači najgolem meher koja primila je od sve e, supruge, od sve žene poslanika sallallahu салаллаху ve sellem umu Habiba Tek sedma godina po hijra ona se vratila vo e, Medina od Abesinija. Što znači da neki ashabi i sahibike radi Allahu anhum u Abesinija provele 15 godine. Znači ovo je bio jedan razlog zbog e, koja razlog zbog koje neku, e, za, zaš се пре, направиле значи хиджра во Авесинија да ви нашле едно е, место каде да ќе видат сигурне, каде да не ќе видат мучене од мушрици и посланик салалаху алейхи веселем и модредив да тие место биде Авесинија, јер таму има, како што сме рекле, владар, крал, кој не прави никаква разлика меѓу тие становништво. Значи сме ни повера ni po e, boja, ni po nikakva, ni po nacija, ni po rasa, znači po, ni, po nišću ne pravi razlika i za zatija je protiv tamo. Inša Allah, znači e, sledeća sreda će nastavime pa so Džaferov odgovor vezan za islam. Znači kao ošte tamo u Abesinija, i ka prati ljeposte mušrici tamo da se žale ke krala, pa ka im odgovara uh, Džafer vezano za islam i tija treba da prime, primjer da vide za sve znači ljudi koje pozivaju vo vera, za sve imami, a, daije, misionari islama. I za kraj, nakon tija će kažeme znači koje bile najvažne e, dve, tri nekoje pouke što se krile vo Džaferov e, govor. Molim Allaha Đelešanuhu da ni dade da videme i mije poput oja ashabi koje živile so poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje bile spremne znači da žrtvuje svoj život radi poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znači imale nekoje što ostavale i svoja porodica, svoj metak kako bi ošli, znači samo da, e, da kako bi ošli u Abesinija, samo da bi ostanale kao muslimani. Inša Allah, znači, sledeća naša sreda će nastavime se družene. Ve kulu kao lihaza, ve stakfirullahi li, ve lekum, ve stakfiruhu, innehu huvel gafurur rahim. Poštovani slušalci, sme čuli prvi deo izlagane. Ako dobro pratite naše družine, svaka sreda gostu gostuje ovoga naša Fendija, gost Munapis eh, Hođa, magistar islamskog prava, je i redom eh, pratime, znači njegove serijal predavane se od eh, život poslanika. Ideme na kratka pauza, pa se vraćame sa nagradno pitane. Nakon toga Neko je pitanje ako sakate da prašte vezano za današnje družine, mi smo otvorene na sve linije gdje možda ne dobijete. Ima uspomena očne kapke o Rosiji, ashabima uspomena očne kapke o Rosiji. Nek ti Allah veliki dadne najdraži mu jezine Da zaučiš kad se tuba nad kevserom savine Da zaučiš kad se tuba nad kevserom savine يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله قد سے ساستاوي قد سے بردار Kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O ročni ti na straha poštedi sudnji dan kad nastupi kada zemlja zadrhti kad te majka ostavi Kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kada učine Kuda li ćeš onda poć Kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini Sudnji dan kad nastupi Ti nas straha poštedi O strana pošteni sudnji dan kad nastupi kad izgubi sunce sjaj kada svemu dođe kraj kada čuješ strašan glas gdje ćeš onda tražit spas O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kad ostaneš robe sam, Kuda ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti na straha poštedi. Ti na strana pošteni Sudnji dan kad nastupi Ne stidi se vjere svoje Od nje nemaš ništa bolje sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje. I u srcu i u duši, bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje, Blagostanje Islam nudi da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je pudo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Kada mjesec ugasne, sunce jalu mraza spej. Kada mjesec ugasne, sunce jalu mraza spej. Behari ispu polje, salavate donose, ljiljani ispu polje, Kade zani zaučej, Sarajevo probudej. Kade zani zaučej, Sarajevo Bosnu probude. Mumini se abdeste, salavate donose. Mumini se abdeste, بعد جهاد نیته مجاهدی از باسنه kad u džihad nijete muslimani iz Bosne Kur'an čelom poljube salavate donose Kur'an čelom poput leda, greh pritišće, mira ne da, duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom, duša čezne za čistoćom, سرت جودي زمير ناچم vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naručju Subhanallah, Rahmanallah, رحيم الله vraćam ti se, e Allahu, s pokajanjem u naručju. Oči su se zamaglile, riječi sve su presušile, samo srce puno boli, tužno je ca, oprost moli. Samo srce puno boli, tužno je ca, oprost moli. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, رحمن الله غفار الله رحيم الله račamtise e Allahu s pokajanjem u naručju vidiš ovo tijelo moje od nemoći klonulo je samo ruke uzdrhtale u dovi su procvjetale samo ruke uzdrhtale u dovi su procvjetale vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naručju Vraćam ti se, e Allahu, s pokajanjem u naručju سبحان الله رحمن الله غفر الله رحيم الله سبحان رحمن الله غفار الله رحيم الله vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naručju i hiljadu godina rahat luka malo je Dal u sreći ili u tuzi ovaj život proći će i hiljadu godina rahat luka malo je Dal u sreći ili u tuzi ovaj život proći će Ja kerim Ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao lis kad uvehne posle boje zelene Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja zači moja duša žudi, u džennetu tvom imam.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 Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasvijan, hej Mubarek Ramazan. Među dvanaest mjeseci, Kao sunce sijaš ti, Kur'an u teb silazi, Hej Mubarek Ramazan, Svih mjeseci car si ti, Utočište griješnih, Od dženeta ključ si ti, Hej Mubarek Ramazan, Rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća sami selamet, hej mubarek Ramazan. U dušama tvoje mir, u kućama tvoj miris, vesele si i radost, hej mubarek Ramazan. Za šeitane mu kasim postačima pomoći, radosti si velike, hej mu bare Ramazan. Kur'an uče hafizim vas kazuju vaizi, to su tvoji bulbuli, hej mu barek Ramazan. Hey mübarek Ramazan Hey mübarek Ramazan Ya Kerim ya Allah Ya Rahim illallah Subhanallah Hak Allah Bosnina şoy selamday Ya našoj Islam Ya Ja Allah, ja Allah, Bosni našoj Islam Bosna teče dan i noć, tekbir daje borcu moć, jer poziv je od Boga da sačuva svakoga. Ya Allah, Ya Allah, Bosni naszoj Syrlandaj. Ya Allah, Ya Allah, Bosni naszoj Syrlandaj. Bosna miris alya i şehir başan şiyan. در se tvoj odvija Ja Allah, ja Allah Bosni našoj selam daj Ja Allah, ja Allah Bosni našoj selam daj Čista Bosna za uvijek pamtit ćemo ovaj vijek islam probudi on gospodar svih ljudi. Ja Allah, ja Allah, Bosni našoj selam daj. Ja Allah, ja Allah, Bosni našoj selam daj. Bosna bedel Pošto vlast da Vamos radija, poštene slušnosti, nakon kratka pauza ponovo se vraćame u drugi deo naša emisija. Drugi deo je sto pitanja i odgovora, imam je nagradno pitanje za sve naše slušalci, pa će imam je prilika svega da go čujeme i još jednoš putem se radija Vamos. Denesno naše nagradno pitanje je vo prva grupa muslimana, znači prve što napravile хиджра во Abesinija, koliko bile muškarci, i koliko žene. Znači samo da se kaže brojčano, toliko i toliko muškarci bile, toliko i toliko žene. Evo, poštovni slušalci, pitane je tu je, očekujemo vaše odgovori na naše pozicije slobodne linije ili na komentar kada je objaveno za naše slušalci i čitaoci. A mi smo u drugi deo emisija kada možete da postavite isto pitanje na našemu gostu na večerni gost u islamske teme, vo sreda uvek gostuje Munafis Hođa, magistar islamskog prava. Njegov serijal predavane je Od život poslanika. Uvažena Efendija, ja bi svakav nešto da prašam ovde, ne znam da li će biti adekvatno ili nekako pitane, celo vreme slušam me, se družime sa vas, me vo vaše predavane ovde vo družine, spominate mnogo imena, smo sve ova vaše predavane, znači ukratko, da li može nešto da ne objasniš ili možda neadekvatno pitanje koje ću postavim, da li se osvajalo muslimanstvo su sablja kad se zbori, ratoji su oruže su sablja ili na koji način? S obzirom da sam dobro slušav vaše predavana, pa spominav mnogo imena i neko je slušao isto može će se složiti su mene, pa će postoji pitanje i će reći zašto mi kaže ova emisija tija imena koje se ge, da ne bi nabrajao se nekoliko imena koje se ge dava u vaše izlaganje, ne samo ova emisija, nego od početak serijal predavane. Ali se razbrali, znači što se da prašam vezano za ova pitanje? Da, da, znači ukratko da li e, islam se širi, sosavlja ili na nekoj drug način? Da. E, ja visoka posebno na emisija да направиме од кога ќе завршиме значи со живот посланика салаллаху алейхи sellem jer јер сега ево полека полека се приближа се da да кажуваме од ратои se се водиле па да видиме дали е се ширило со сабля или не jer znači, često... Znači, malo sam pojitav su pitane, a ja s obzirom da uz vaše predavana, pa mi panalo tako na um jer si napominav koji ljudi vo tajno pozivane, vo javno pozivani na osnovu tija. Ako e, imaš slobodno drugo predavanje, možemo da prekineme svoje pitanje pa da idemo dalje ili nešto će kažeš. E, ukratko samo malo bi sakav da kažem je, pošto je ovo aktuelno pitanje, stalno se postavlja, znači, da li islam se širi e, savlja, kako znači islam velet koji vera koja представlja мир, како може он да се шири со сабља. Врло често може да се чуе нарочито од немуслимани, од неверници и они тврдат да Ислам не би има волко присталици, колку ги има значи, денеска, не би има толку следбеници широм света, да не би се изразив погрешно присталице, значи следбеници кои се муслимани, кои следат Ислам, кроз цел свет, да не било, значи, тие ширено со сабља, да не било тие ширено под притисак. Ова може да се објасни, значи, многу пошироко, али сум реков за некоја емисија ќе откако ќе завршиме, значи со цело нас е дружено, откако ќе видиме цел живот посланика салалаху алейхи селем, ќе кажеме, значи, а се шири со ист sabla ili ne. Ali e, da vidimo od kje dođa reč islam. Znači što znači islam? Reč islam je e, izvedena od reči selam. A selam nam nije poznato svim što znači. Selam znači mir. Isto ujedno znači selam e, znači ima isto značenje da se e, pokoravanje Allahu Đelešanuhu. Što ne ukazuje da je vjera islam vjera mira znači uvek da ona predstavlja mir da je vjera tolerancije da ima tolerancija i prema muslimani čak i prema nevjernici ali ne treba mi je nikoga da zabranime znači da ponekoga i sila je potrebna radi da bi se održav mir ne je svakoj čovjek, znači svakoj insan ne je na ova a, zemlja, na ovog dunjaluk spremen da održi mir i harmonija. Čak što više ima je mnogo ljudi koji bi rado o, ugrozile mir zaradi svoj ličen interes. Znači bi napravile što više nered da bi ostvorile, da bi ostvorile svoj ličen interes. Zati ako nekoga znači je potrebna sila, da bi se uspostavio togo mir i da bi se održala ta harmonija. Ali evo za primjer možemo da navedeme i mi evo mjesto gdje se naođame Balkan. Često se spomine da Osmanlijsko carstvo Osmanlije go širile e, islam zor ovde kad su sablje. Ako bi bilo tija tačno, onda gdeneska bi trebale na čitav Balkan svi da bide muslimani i bismo trebali daneska kada znamo svi osmanlijski, turski da zborimo. Ali mi daneska vidimo iako bile 500 godine, znači ovdeka, daneska ne znaje skoro nikoj osmanlijski ili turski. Znači, oja je jedna činjenica koja ne može da se pobije da terale oni sozor. Čak ima je, lično sam vidio rijeka Vojena crkva ima stajano, znači da im je dozvoljeno nevernicam slobodno, znači da ide ako je kršćanin, da ide u crkva i da obavlja slobodno tija. Isto tako muslimani vladale i vladaje još u Arabija 1400 i nekoliko godine ima tu je znači neki period ke ke vladale malo Britanci, znači Englezi i malo ke ke vladale Francuzi, ali ukupno muslimani znači vladaje na e, Arabija već 1400 i nekoja godina. I pored tija deneska postoje oko 14 miliona kopti, kršćani, hrišćani znači. Ako bi bilo da se e, islam širi su savla, deneska v e, Arabija bi imale 14 miliona kopti, kršćani. I još mnogo druge zemlje, znači i vo Indija i vo Malezija možemo e, da navedemo primjer. Uzvišeni Allah Đelešanu veli La ikrahe fid din kad ne ruštu minel gajim. Znači nema prisile vo vjera. Pravi put се јасно разликује од заблуде. Јер ако би стварно било присилјаване и со э, да би со савља, значи, да се шири фислам, ислам, онда би се направиле само э, дволичнаци. Шо луѓи би изговарале со језик да примиле ислам, да прифатиле, а заправо не би биле муслимани. И овде може да се постави, значи, како може да се прошири islam su sabla, kao uzvišeni Allah Đelešanu uvedi, nema znači prisilevo vera. Čak e, kad se širi dava, znači kad se poziva u islam, uzvišeni Allah Đelešanu veli, estoju izubila bismillah, Udhu ila bili rabike bile hikmeti vel mevo izetile haseneti. Znači na put gospodara svoga mudro i lepim savjetom pozivanje. Znači, ne veli zemlji sablja idi ubijaj, nego veni bil hikmeti vel meuizetil haseneti. Znači, lepim savjetom pozivaj, mudro i lepim savjetom pozivaj. I vo nastavak od ovog ajet isto uzvišen Allah Đelešanu veni i sa njima na najlepši način raspravljaj. Ahsen, znači ne hasen, dobar, nego ahsen, koja v arapski jezik vika ismi tafdil, znači na najbolji način. Što ne ukažuje ojan je najbolji primer, znači da nikoga ne bilo susavlja da se širi islam. Inša po druga prilika nekoja će kažem. Interesantno, nesmetano ti sam islušav na odgovor s obzirom da nas on smatrav da je neko je dobro pitane, ali ovako razjašnjene baš vino i očekujeme ta emisija ako Bog da, da ga preslušame. Evo imam priliku, uvaženi Efendija, i drago mi je što ste vi uvek uz nas eh, kao magistar islamskog prava. Ja bih sekav eh, da nešto kažeš vezano voja za podela eh, muslimana s obzirom kad što čujeme i na koji dobar način se poziva u islam, kako deluje islam. Ajde da vlezeme svega unutar islama, mi je muslimani, zašto i zbog čega je ova podela na stranke, na frakcije, na sekte, kako da se izrazim, ne znam, najverovatno će me shvatiš što sekam da prašam. Da, ti sam shvatio. Znači, zašto se ukratko muslimani podeljene danas kao razne grupe? Pa jeste, jeste, ajde, unutar, znači, unutar muslimana, da ne me na pozivane svega, kao što sme da. čuli objašnjene ovo prvo pitanje. E, oja zapravo često se postavlja oja pitanje, znači ako svi muslimani na svet. Veruje dvojeden isti Kuran. Ako je jedan je Kuran i veruje svi u jedan Kuran. Zašto volko se napravila znači razlika? Zašto se podeljene vo razne škole, vo razne sekte? Na sam početak bi sakav da kažem da a, muslimani bi trebalo da vide jedinstveni. Znači, ова možda bi bilo za kraj da se reče, ali ja na početak govorim, muslimani bi trebale da bidet trebale i moraje da bidet jedinstvene. Deneska je činjenica, znači ne može nikoj da ga a, negira da se muslimani podeljene na razne e, kriterije. I tija je vrlo jedna loša stvar što vo islam E, ne postoji uopšte, znači, ne treba da ima podeljene između muslimani. Nema, ne postoji nikakva osnova. Čak što više islam promovira, znači islam po, poziva na čvrsto jedinstvo među njegove sledbenici, među muslimani. Nikako znači da ne se, e, da ne secepe, da ne sedene Jer Kur'an časni Во Куран частно uzvišeni Allah Đelešanuhu veli Esteuzu bila bismillah Ve tesimu bihablillahim džemija ve la teferreku I svi se čvrsto držite za Allahovo uže, uže užeta i nemojte se razjedinjavati. Znači, nemoj da se razjedinujete, nemoj da se cepite, nemoj da se grupišete, moje na razne načine da se prevodi. I ovde što je... Da li možda sazname, oja družene, što je uzrok eh, koji je donosi do oja razjedinene dvojene, da li se privatne interesi, dunjalučki interesi ili nešto drugo? Pa može da vide razne stvari, znači može, ima je, prvo ima e, različite mišljena vezano za vera, malo kasnije će kažem, znači kad nastanale škole i kad se podelili. Ima kada se koristi, znači, lično svoje interesi. Ima je čak i nevjernici, koga vlize kao, da se pokaže kao muslimani kako bi razjedinili muslimani. Znači ima e, razne vrste. Ali ovde ka, e, što sam go spomna u ovu ajat uzvišenja Allah Đelešanuhu spomina reč juže. hablum Znači oja ne je, ako jedna stvar Allah Đelešanuhu ga spomine, ne je ta stvar slučajno spomnata u Kur'an. Jer mi je svi znamo da je juže sastajano da je e, satkano od vlakna, od pojedinačno od pojeno vlakna. I kad će se sobere, sve tija vlakna postanu jedan jak koji ne može nikoj da ga okine. Ali ako sede sve vlakna što vidio da ga okine žena. I ovde ka zapravo Allah Đelešanu ni kažuje tija, da treba da videme svi zajedno i da postane tija jedna snaga iza koja stoji još jedna pogolema snaga, a to je snaga Allaha Đelešanu. Znači, ova sura posebno bi sam sakal, znači, da go naglasim togo, a reč da ne je mi je računaj, svi sme mi je luđi, pojeno tija vlakna. I ako se sjedinimo, onda će postaneme tija juže koji ne može nikoj da vlaki. Ali ako se cepime još više i više, onda svako će može lako, eh, kašo eh, se kine vlakno i nas tak je da ne kine i e, oja juže koji je spomnato vo Kur'an, vo Kur'an časni Allah Đelešanu koji go spomna poja juže, juže zapravo je sam Kur'an časni. Znači treba da se pridržavame od principi koje se spomnate vo Kur'an, da se pridržavame principi Islama. Što znači da svi muslimani znači treba da sede Kur'an časni i nikako znači da ne se razjedinuje. Kur'an časni i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve ni kažuje jasno, znači kad treba da se postupi i što treba da se radi. A, sekte i izdvajane vo islam je znači zabraneno. Jer sam Kur'an časni vo jedan drugi ajet uzvišeni Allah Đelešanu e, niveni, ajet vo prevod bi sakav ovde da go spomnem, tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali. Znači, vjera svoja koja ga razdvojile, koja ga rascepile, koja ga e, raskomadale, koja ga rasparčile. I u stranke se podijelili. Allah će za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavjestiti. Vo ovogu ajet, zapravo uzvišeni Allah Đelešanuhu, ни наредува да се оградиме од тие кои е, вера га, га поделиле на различите е, групи, на различите секти. Али е, денеска што е важно, кога ќе го прашате некој некојого муслимана кој си ти, он ќе ти рече јас сум суни, чак има некои кои е тврдет, што е погрешно, значи, јас сум шија, јер шије не се. muslimani. Čak neko je sebe naziva ja sam Hanbelija, ja sam Šafija, ja sam Malikija i tako dalje. A, a naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači bi musliman, ne rekov on ja sam togua ja sam vakov, ja sam mnogo, nego ja sam musliman. I ako neko i nekogo kad će opraša, znači koji si ti, što si ti, odgovor treba da bude ja sam musliman. Znači ja sam musliman, drugo to sve što se pripisuje tija i ne je sporno znači ne sam možeš slobodno da rečeš ne sam ni Hanefija, ne sam ni Šafija jer Kur'an časni i vo Kur'an časni uzvišeni Allah Đelešanu ni veli a ko govori lepše od onoga koji poziva Allahu koji dobra djela čini i koji govori ja sam doista musliman. Znači ne veli ja sam ni Hanefija, ni Šafija, ni Malikija, ne sam ni Sunija, ni Šija, ni ništa, nego ja sam musliman. O, ovde kad znači vidimo da jasno Kur'an časni Uvažene Efendija, uvaženi Efendija, ako bi si e, malo da neke stvari, pošto mašala da rečem, e, dobro razjašnjene za slušalci koji je slušaje poput mene isto kao slušalc i malo se zanesujem da sam voditelj emisije s obzirom da e, mi je interesantno da ve pratim vo odgovori na nekoje postavljene pitanja Uvijek na nabrobujete, a ne pija, e, sunije, šije i tako dalje. Da li tu je kad se uzrok koji je, malo pre ste rekli vo vaše izlaganje što mi se sviđa, da nekoj, ajde da rečeme, glumac i nemusliman glumi muslimana, naučim nešto i vodi na stran putici i na ove druge. E, kada možeme mi je da primetime kao ljudi zborim, znači znam što će mi da ješ odgovor od prilike, ali kada možeme mi je da, prine, da primetime i da sledime tija putuj. Poput, e, poput e, osobe ili vodiči ili daje ili učenaci koje razjedinuje ti dvoje na sekte. Тие може да се примети само на основу дела од човек. Значи имале луѓи, имале има имам во Месџидул Акса во Палестина, значи, кој бив имам, а бив заправо неверник. Чак и во Мека или Медина, не знам тачно се во кој од тоја две места, имав исто кој бив човек имам, али isto i on bi nevjernik. Ali on može da ti se predstavlja i oni e, radi neprimetno. Samo kako bi promeni nekuje, nekuje stvari. E sega, Ali mi je e sega, tebe... on je imam. Primjera radi, se ili kako, ili bez, bez ozira. Znači, on je imam i onda ja ili ostale džemetlije koje ne sme dobro upoznate sovera. vera. Go prati me, go sledi me i normalno na nego se naslana me. I ako bi došao nekoj poput vas i ostale, eto ja jedna tačka ovde sam denetisav i može me slobodno da reče me da dođe do razjedinene. Primjera radi on, radi nečija misija i ne musliman i vodi, vodi ke mu je zasrtano. A kroz vreme, kao što svega vreme i svet je malo drugačije, saznavate, dosta ima učene sve i ako bi došlo tu je kad do, ako bi ti rekao, čekaj ovogu, a imam primjera radi, ne vodi na stran putica. Ja mislim, mi se čini da neka tačka i jedna tačka je od razjedinene i u ova situacija. Jer kroz tebe, primjera radi, ili kroz e, tvoje kolege, da i učenaci, će pola čovjek će reći čekaj, koja protiv imama je ili protiv... Uh, ovdje samo sam sakao koja da, da rečem, a ne da, samo da pitanje ništa. Da, sam razval, znači... I onda će reći čovjek čekaj, ova protiv vođa zbori, a zašto zbori protiv vođa, dunjaločki interesi kako je vezano do svega. A evo situacije viđene i kroz svet i preko interneta i preko televizije, radija i sve što se ravota. Ja... Znači, ono do dobro razjašnjene ovde smo došle malo emotivno, jer e, poznate neke situacije koje se dešavaju, a za nas obične ljudi gleda me čovjeka kroz kapa, kroz mantilj, kroz takve stvari. Pa da, evo, ovo ovaj primjer i što sam ga nazval, ja ne sam sakav И на сам почеток, још кад сме се задружиле, значи не зборим ја во ничие име. Сум реко. Али, овде што сум спомнав оја двајца, значи, замисли, сакам да кажем колку се јаке да е во Мека или во Медина или во Мештитул Акса, која не била наша прва кибла, успеле луѓи као неверници да ти се престае somatske kao vernici i oni da te predstavljaju. Znači ima može, ne mora ja da go radi samo vernik, samo nevernik, nego ima i čovjek koji je vernik, koji je musliman, ali radi recimo nemu kad ću mu odgovarati. Ali ja sam saka malo pre, znači da nastavim što sam go spomnav, kada je Allah Đelešanu uvedi, znači oja je ne govelim ja nego ajet od Allaha Đelešanuhu kada je rekao da sme doista muslimani i da treba svakoj da se deklariše kao musliman i ovoga e, Kuran e, ovog ajet koji smo go proučili malo pre jasno ni preporučuje da morame znači da kažeme i da se deklarisame samo kao muslimani ali ne znači oja da ne poštujeme malo pre što sam ge nabrojio koja islamski učenjaci. Znači sve oja i bi, koje bile i koje ima golema zasluga u islam poput e, Ebu Hanife, Šafija, Malika, Ahmed bin Hanbela. Ali ne treba da rećeš ja sam Hanefija. Ne, ja sam musliman. U redu, u redu svega ovde kad još e, jedno pitanje vezano za ova četiri što si nabrojio. Musliman je, znači, broj jedan Da. I nema dalje. Znači, evo, deneska primjera radi, ja munafisa, po munafisa, po toga, po ovoga. E, da li se primećuje da dođe do razor i razjedinene vo džematlije ili vo muslimani koje slijede oja mesebi ili oja imami ili, ili učenaci kako god da ga nazujeme što se ga nabroji? Pa ima tija deneska, znači svi smo svedoci da ima razjedinjenje među ja. Ali ja mislim da ne bi trebalo i da ne bi trebalo kao prvo jer deneska e, islam nekako se hajde da kažem se izmešav, zaginam među mesebi. Ja, hanefijski meseb, hanefije vake, šafije vake, mi da je trebame da vidime islam, jer oja e, islamski učenjaci što sam ga spomnat, Ebu Hanife, e, Imam Šafija, Malik ili Ahmed bin Hanbel, Pa oni prve same rekli, znači oni da se pojeden običan čovjek i oni go protumačili, znači vjera islam se potrudili maksimalno koliko što go razbrali. Ali sam Ebu Hanife veli, ako najete nekoj hadis, verodostojen hadis, onda ostajte go mu je mušli. Za tija mi je treba, znači, e, jedina stvar ke možeme i ke može svi muslimani da se sobere, ti je vjera isti. I svakoj kad će se kaže za sebe da je musliman, onda tu je mnogo e, problemi se rešava. I da je dozvoljeno, znači vo osnovne stvari svi se iste. Evo recimo primjera radi za namaz. Farzovi svi ge obavlja isti može da ima razlika vo suneti. i nekoj diga ruka, nekoj ne diga ruke. I ispravno je i jedno i drugo i ne treba ti je i problem da vidi. Ali farz, stroga obaveza. Znači, Primjera radi, kada ide, ka ide na ruku, serde, pa da. pa ide, znači, što izgovara je tija koje diga ruke, što izgovara je tija koje ne diga ruke. Isto izgovara, Allahu Ekber ide, subhana, onda, ide, ako je, onda ko je isto... Ali sakam da kažem, vo farz nema nikakva razlika Znači, osnova što je od nama nema nikakva razlika. I tija je, treba da go shvatime kao jedno bogatstvo za nas. I vo mnogo druge stvari. Ali sakam da kažem, ka vedim oja, nemoj nekoj da me shvati pogrešno, da se oja, da nemame, znači, nikakvo poštovanje prema oja islamski učenjaci, koji je maksimalno dalje doprinos u vera islam. Znači, od, počnav od Ebu Hanife, Šafija, Malika i Hambela. I neka je Allah Đelešanuhu a, da im daje rahmet svim njim. I oni bile, znači, jedne goleme islamske, islamske učenaci. Ali i oni same se, ako počneme malo da kažujeme od istorija kako nastanali ove mesevi, i e, mnogo odlga tema, znači, od koja se pojavile, koji bi razlog što nastanale. Da ponovim još jedno. I nijedan, znači, nijedan od toja islamski učenjaci ova četiri. Nikoj ne formira svoj mesin. Ni ne posle druge generacije što dođale nakon ni oni osnivale tija meseli. Ali, sakam da kažem, e, kratko i jasno, znači, e, mi je treba svi za sebe da rečeme da sme mi je muslimani. Ne sme ni tija, ni oja, ni onja, ni nije. Ali imame prema svi poštovanje, respekt imame prema svi, ali mi je svi sme prvenstveno muslimani. Bez obzira, bez obzira što malo pre si rekao, uvožene Efendija, tija imame i vo naša zajednica, ajde da rečem naša zajednica, i vo naše selo, a, malo pre što si rekao, držite se Allahovog užeta, tija je Znači, ajet. od ajet, a znači, jedinstvo je ja znak jedinstva, bez obzira mi je kao muslimani ili da se vratim ka, na reč e, kao Serani koji je e, mašala ekipa ili neko društvo ili nekoj tim e, koji radi na jedinstvo sela. I inšala, kroz ove naše emisije, pa će dojde i do svest za bilo koji predlog, da li seoski ili muslimanski, jedinstvo je jedinstvo. Poštani slušalci, možete da postavite vi neke pitanje našemu gostu ova naša emisija, drugi deo islamske teme, gost navećena emisija, magister islamskog prava Munafis Hođa, koji gostuje svaka sreda. Serijal predavane od život poslanika. Da ve podsjetim da vo sobota imamo gosta Idriza Idrizovića. Dve, tri sobote sme preskočile iz opravdanih razloga. Tu je bilo ili struja ili mreža a on je odsuten od selo i tako da naši slušalci koji direktno slušaju preko radio, a ne preko internet, ne mogle da čujet gostovane od našeg uvaženog Efendija. Imame nagradno pitanje koje je i dalje na sena, a mi je nastavljame da se družime. Imrijemom Rahat živo imrijemom Jednom kam, do kraja puta dođeš ti. Svanti ćeš da sve je laž, ostaćeš sam i napušten, s tobom bit će sam. Samo Allah istina je Njemu se okrenimo i recimo javu Brate znaj nisi sam S tobom tvoje rabbi tvoje pravi gospod Srdce nek tim pravim žarom zakucam, a nu nek lice obasja. Tugovat, nemoj ti ni plakati, smrt je samo sreće glas. Samo Allah istina je Njemu se okrenimo i recimo Jahu Samo Allah istina je Njemu se okrenimo od mašrika do magriba svuda gdje se ezan čuje gdje se Allah sve mogući i Muhammed Resul štuje gdje se Allah sve mogući i Muhammed Resul što je Hvala Rabbu jedinome sve na seđdu njemu pada nek prestane zulum svaki nek na da zemlji mir zavlada nek prestane zulum svaki nek na zemlji mir zavlada Pred Rabbom smo svi jednaki, tako časni Kur'an veli. Bili crni ili žuti, ili crveni ili bijeli, bili crni. da svaki rob Allahov ima pedal svoga neba, pjesmu svoju, Vaše pitana se dobrodošle za našeg gosta i vo naša emisija drugi deo. I svoga hljeba, pjesmu svoju, zemlju svoju, 1 0 0 Prolazan je ovaj svijet, veruj ništa vječno nije. Ovaj sve što biva, sve što diše, ovaj suđeno je i da mrije. Sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Pošten budi dobro čini, po rabovom putu hodi, pa će Allah sve mogući, vječnoj sreći da te vodi Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći ovaj dakle, uvaženi Efendija, kad e, izuči s obzirom da sam e, od e, ekipa Radio Obamu sposenali sve naše slušalci, to je pripadaš i ti od toga selam i kroz reči kašo veli vo taj dakle nešto me tekne i vezano za naše družene i pitana kašo sme ge čule. Ajde nešto da čujeme kašo si malo pre rekov od početak i kroz pitanje i kroz odgovori muslimani. Ponovo ću se vratim ke nas muslimani. Zaška veliš, e, osnivano je ne so sable, nego so dobročinstvo, so dela, so privlačnost i tako dalje, da ne nabrajam i ponavljam e, reči koje si spomnav. Nakon drugo pitanje smo čuli isto adekvatne odgovori. Ali zaška je toliko dobra vera, toliko dobar stav i sve drugo se dešava unutar, unutar e, muslimani. Ne znam koliko se adekvatne pitanja za vas ovi, ali E, nekako po bukvalno idem da prašam da bi malo razbrali naši slušalci, jer imam raznovrsne slušalci od mene kad počneš pripadam i ja ovo slušalci za vaše odgovori do sve e, naše druge. E, Imamo naša vera ili vo nas razne ljudi, kao što sam rekao malo pre, kao što se dvojile, takođe i ovde razne ljudi koji je mamet, ajde, i bukvalno sam rekao će rečem, se dešava kradet, mamet, zulum činet, uzurpiraje, time i tako dalje. Znači, ja sakam da rečem, e, ako me dobro razbiraš, e, unutar nas muslimani, da ne rečem je početak što smo mhm. rekli pozivani i tako dalje. Ne znam koliko se ovakve pitana za vas adekvatne, ali meni mi je trut i cilj da malo se dojde do saznane i s obzirom da imam i mnogo selama, evo vidim je tu preko internet koji je posebno vas poselamuje, kao gost emisije i normalno nas ovde u studiju, ne ne izvaje. Ja da uzvratim na vas selam, selam alaikum, verahmetullahi, verkatu, uživajte i slušajte, vidite uvek uz nas. A mi ste razbrali ovo pitanje, da nemam rekao, samo vezu, alo, selam alaikum zvoni nekoj, mislim, saka da se... Mm, dobro, ako neko saka da se javi slobodno, možda malo ne smo obratile pažnja alalite, iz razloga što naše e, pitanje malo sam e, postavio našem gostu, ali bo produženo nekako ka razjašnjeno i pitanje najvjerovatno uvaženi Efendija Munafis Hođa i gost naše navećene emisije magistar me je razbrav, što sam se da pratim, da prašam, a umeđu vremenu ako se neko javi, ima evo drugi deo emisija naše slušalci e, prednost mi je će prekine me i će primjeme poziv e, od vas, e, poštovni slušalci. Znači, uvažena Efendija, ne znam, e, ponovo da se vratim kako misliš na ovakve pitana, ali eto, bukvalno i jednostavno, s obzirom da sam primetiv kroz ovakve pitanja da dođe me do dobre odgovori, a tija se šutke, naročito vo nas, vo naša zajednica, vo društvo i tako dalje. Ti su mraznali, ja mislim da sam shvativ što si sakao da prašaš. Znači, ako je islam religija, znači vera islam ako je najbolja, što mi velime da je najbolja, ali vidime da vo druga strana sledbenici islama, muslimani, da a, ima, iako, je, a iako se muslimani, ali oni, e, znači, kažu jednako je loše stvari ili e, malo pre što se rekao krade, mame, otima, otima znači, i druge stvari. Pošto se družime vo takve, vo takva emisija dela, i bismo Zašto, malo znači, razjašnjene. nepoštene muslimani, nepouzdane ili danes, kako što vidimo, kako što ga predstavljaju mediji. Ehm, na sam početak bi sakav da kažem znači, da je islam bez sumnje, znači bez ikakve sumnje, da je e, najbolja vjera. Ali medije nekoga e, naročito nevjerničke, znači zapadnačke medije, pošto imaju oni ta e, islamofobija ke ni pošto postoji, oni islam go predstavljaju na jedan lož način. Same Sametija e, zapadnjaci, znači bez prestanka objavljuje razne e, dezinformacije od e, islam ili protiv vera islam. E, i može da vidi i na elektronske, znači ili na štampane medije, tija često se da dešava. A evo mi je, možemo i svi sme svedoci da vidimo, znači ako negde, ako vo svetu, ako eksplodira nekoja bomba, odmah znači prvi koji će se optužiti za vera islam, je, za, za ovoga napad je vernik musliman. Znači za svakova bomba koja bilo kede je postajena, prvi koji se optužuje je musliman. I tija bez ikakve dokaze. Odmah znači još ne je ni faten, ne je ni e, počinala nekoja istraga da vidje čuje što se dešava kad se desava, odma znači muslimani je vo krivo. I deneska mi je svi, znači svi muslimani se potencijalne potencijalne teroristi vo čitav svet. Odma znači na naslovne strane vo novine možeš da vidiš i tija su ne, goleme slova možeš da ga vidiš odma kako se e, muslimani teroristi i kasnije ako se utvrdi znači da to je slučaj nego napravi nekoj musliman isti tija medije ili tija novine će možeš da oviđiš negde samo u očoši kao neprimetno i što se dešava čak postanalo malo i se izigrava preko društvene mreže svakoj musliman što a kad će postaj, kad će reći negde evo Francuska ili evo, druge države postavi bomba, odjenuš svi mi nođa sve znači se uništava na okolu i sam, ali odjenuš mu naođaje, e, pasož mu ostanuje tujek. Znači sve izgoruje, samo pasož da ostane koji je e, tujeka. Alo? Da. a radio smo još. Dobro, pošto poziv e, ne bih e, za e, javno zapitana, ideme dalje. Uvažene Fine, možda nastavite? Oja izlja, znači, sakam da kažem, ne treba mi da sudime za islam prema muslimani. Znači, znači treba da vidimo islam što ni nudi. Ja kao musliman munafis. Znači, može da ne poštujem nekoje pravila, mm -hmm i ne може некој да гледа мује понашање какво му е и према мује понашање да донесе суд за вера и истина. Значи, мало пре што си ali ти, муслимани али краде, муслимани али мами, муслимани али влиза во севско. Значи, не треба мие да доносиме суд и никој неверници нарочито, јер они не представляја на еден лош начин, да донесе суд на основу наше понашане, него треба да видиме ислам што, што трежи од нас. Оја е, баш Закир Наик одговара на овоја питање и доноси еден баш добар пример. Вели, касја е на, да направи е, едно ауто најболе, некој најболи Мерцедес да, да го направи. И сега го даваш некојому човеку што не знае добро да го вози. И он сено и влиза во него заволан и направа судар судара. Сега, кој е тоека крив? Дали е криво тие ауто или човек кој го вози? Нормално да е крива особа таа која го управља ауто, јер он не зна. Ако сакаме ние да видиме какво било ауто, онда треба да го испитаме него, не vozача што го вози. Dobro, uvažene Efendi, ja se slažem sa vaše izlagane ovde, ali malo optužujete medije. Ipak, eh, ajde da se vratim, malo ste rekli na medije, dobro... A... Medije, ali ne naše istanke, ne, može, medije, ne. ja sam optužao. Dobro, nevernički, nebitne. kako je muslimani predstavljaju uvek kao teroristi. Ajde, e, nebitno. Kamo znači... sreće da imame naše medije, nekoji što se pojake, pa kada može, znači da se promoviše istam. Evo, koliko toliko mi je daneska, hvala, znači vam što ste dopuštili ovdeka, da se okoristime i nije, da se podsjetime na nekoje stvari, a i da čujete nekoje druge ljudi уедно и ние може да чуеме од некои други луѓе да научиме значи нешто од вера иста. И оја е добра прилика. И, и значи оја радио не користи за хајр, ето да чуеме некои ствари кои ќе ни бидат корисни од наш живот. И ево на сам почеток сум се захвалив, ево још ви се захвалувам вам као радио Бамбу што сте е, одвоиле време и што сте одвоиле значи место za nas da se družime danes kao da. E, dobro, da te Allah nagradi isto i za vaš nijet. Badjala mi ako poziva me, ako vikame i ako otvora me e, naše srce i naša vrata od studio, ako se učenaci daje ili druge osobe koje se predstavnici, lekari, da ne nabrajam svega, ne odazive. E, isto bi se čulo i kroz e, drugi gosti adekvatno. Ali sam sakao da rečem ti dobro si mislim da ja pripadam tu je kao medija, ali normalno malo da zaštitim medije i sebe, što veliš, e, a, a ja znam što da ne bi sam vraćao svega na koji način a, e, sakam da uporedim medije. Kad sam postavio pitane za vamo musliman, vamo sve oja radi. Halo? Halo? Alo, salam alaikum. Neko eh, se trudi da mi se javi, da, da se uključi, ali nekako otežano. Vo, bilo koja, eh, koja linija neka nasluša sproba, pa će se me da povežeme. me. Eh, sam sakao da prašam uvažene Fendija što veliš za meni, zašto sam rekao muslimani, da me, zašto ne možemo da se povežeme sa ovog našeg slušalca. Ide malo kratka pauza, pa ću se vratiti u Crne grijehe safiram, lebejk Allahume, lebejk, lebejk Allah. svom sarabu odziva Labajk Allahumma labajk Labajk Allahumma لك يا الله ko Ibrahim vi kao sam labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah po kraj vrelan zemzemova hej aman aman zemzem Mor želja i glasova Lebejk Allahumma lebejk Lebejk Allah Žamor želja i glasova Lebejk Allahumma lebejk Lebejk Allah Večera dobro suze sjećaju se muđahidi. Braće, stajući bez daha, učeći tekvire, ostajući bez daha. Muateza ko emira, jednog od devletlija, الله نک مبادری تجاد جنت لیا الله نک مبادری تجاد جنت لیا هم زهر ابروگاید نوگاد مجاهده الله نک مبادری Allah nek podaris ve derece cennet vjet. A dila čvrstoga ko Uhudska planina, Cennet nek mu Rab dade, da u njemu živa. Cennet nek mu Rab dade, smo svi uz njih i mi smo muđahidi. Kufur ćemo slomiti, padajuć ko šehidi. Kufur ćemo slomiti, padajuć ko šehidi. Allah nek se smiluje i njima i nama. Ostaćemo ko na bedemu Islama. Ostaćemo ko na bedemu Islama. Pesnice svi slaveći Allaha, učeći tekbire, ostajući bez daha, učeći tekbire, ostajući bez daha. Kada te u kasne sate, uzda si matak ne stid šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih, u bašluku svakome se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije sjećanja, njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna mi više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, Više nema modirema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sakri suze u svitanja, dok kazaljke tamo slute, gazije su pored tebe, svoju tugu oni šute, u njihovim dušama se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. sjećanja, njihova su djela vjerna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, Više nema bodilema Allah je, jedan njemu ravnog nema. Na beharu kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bosna dovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se, istina o nama krije, Alađu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vjerna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Kruno svega stvore, tu poštovani slušalci, s obzirom da malo kroz tehnika, najverovatno ne smemo li da uspostavimo veza sa naše slušalci koji je sakali da praše ili da ne dade neko informacija koja mi je smega i malo pred toga imale. Nevezano je znači za pitana i ako naš slušalci sakre da se uključite. Uvaženi Efendija, da mi je još malo nastavime i nakon toga eh, vreme je da privedeme kraj današnje naše navećene družine. Znači, mi smo zastanali pre nego da se naš eh, slušalac javi i ispoštujeme našeg slušalca, ste zborili od medije da ne bi sam vraćao sve ponovo, znači normalno je tija sve. A, tema ni bila na koje na pravo mesto, pravo musliman sve, zašto se dešava a, krađa, pljačka, uzurpacija, otimane, tuđe imovine i tako dalje. I tako A, pitanje bilo pitanje vezane, bilo da ne treba da se sudi znači prema naše ponašanje nego prema islam. Ne treba da kažeme ako je vera islam usavršena, ako je najbolja, onda zaš muslimani ne se pravedni. Da. E, Sega kroz vaš odgovor koji niste go dale baš dobro vi sme, vi sme pratile i normalno kako ne bi sve živja ajde сега da rečem Primjera radi, jedan e, poput tebe učenak ili daja ili poput e, sam sada kada prašam i evo se vraćam poput ljudi koji je predvodet e, muslimani koji rade u muslimanske institucije koji se smatra kao muslimana i uzurpira i sve zašto, ne bi, zašto naše ljudi ili ljudi kada naše muslimani zima je ogledalo tija. Da li je od e, Nina muka da bi bi prav i praveden musliman poteškoća ili nešto drugo tu je? Izgleda baš ne sme se razbrani. Kako? Znači, misliš, a treba da se zima od nekojeg učenog čuje primjera radi, kao primjer. Primjera radi e, učen čovjek ođa E, da i ja magistar ti ili grupa ljudi koji je predvode odbornici, ajde da vidimo da bukvalno mi je idali na malo šira javnost, zato što mnogo ne sluša, ali čini se ja na bukvalno uh, i razjašnjeno, odbornici koje se vo selo i vutro optužujete medije. Zato ja sam sakav da rečem e, medije uvek gdje optužujete kad bi nešto saznali, ali uh, medije i malo im je ta rabota, malo ima i nas, normalno neko je krivica, neko je sve, ali ta je i o rabota. Primjera radi, ako tija stvari e, negativno rade to odbornici džamijske, imami, predstavnici tija oja, da li je na nas da e, e ni nisakam da rečem i onda ajde ja od muka nekla nam pet vakata namaza iz razloga što ta i ta grupa ne odgovara ili togo ođa ili togo daje i tako dalje. Ne, ne, ne, ne. Tija znači ne može nikoga da se složi ne je svakoj treba da sledi i svakoj treba, svakom treba da bide primer znači poslanik sallallahu alejhi wa sallam. I evo, kroz nas, naše družene vidimo ka postupak poslanik sallallahu alejhi wa sallam i na sam početak kad smo rekli zašto treba da izučavamo vera islam i život poslanika sallallahu alejhi wa sallam smo kažali znači on ako nije nam uzor ako je za nas najbolji primjer onda treba da sledimo njega Е, сега не треба, значи, да гледаме, мало пре сум реков да не ви понавлях поново, как поступа мунафис, па да поступиме према него. Него сакам да кажем да треба од извор да се зима. Значи, како е вера Ислам, шо, шо вели, ка треба да се поступа, шо треба да радиме, онда треба таки да поступиме. Ајде, медије, медије, кад сум спомнав, значи, медије, јас сум реков, што ширят dezinformacije, što ширят laži. Мало пре sam rekao, bomba јена ako pukne, odma. Odma во све медије, западначки медије, можеш да видиш терориста е муслиман. Значи, још нема никаков доказ за тие, одма терориста е муслиман. Зашто? Значи, дека им е ним страо од ислам. Дека видят да се шира е, ислам naglo širi i njim im je strao tija i kako bi prikažale pretincana jedna loša slika za muslimani, oni go iskoristije tija. Znači ta bomba ako puknala mora da bide musliman i mora da je terorista. I ako se dostaje da ne je musliman, se zaobilazi. Se zaobilazi ili ne je primetno. Čak ima, ne znam tačno, od koja država više u Švedska ili no, Norveška mislim ubija 70 i više ljudi čovjek i velet ne velet onda je terorista i ne velet kršćanski ili jevreski terorista nego po ime i prezime i velet psihički ne bi dobar pa <laughs> zaš i jedan musliman kad će postaji ako znači tu ima jedno golemo znak pitanja ako postavlja musliman nekoja bomba zaš ne velet togua x osoba postaje, nego znaš odmah su islam go povezi. Za tija ja sam rekao malo, o, sam kritikova medije. I nažalost daneska mi nemame svoje medije, koje se jake, kada će može znači da se predstavi na jedan dobar način kako je islam. A inšala će... Pa dobro, ako nema, me, ako nema me medije za širom sveta, evo mi jesmo malo tujeka, a ima me medije za ovde ka unutar naše opštine ili selo Restelica, pa E, vidiš i da stvarno i mi je ne možemo da predstavime kako šovala i možda primećuješ često put i od nekoje pitane koje bi se, bilo dobro da se postaje i čuje naš slušac, a posebno meštani sela Reselice, kao što se e, malo pre što sam navev, e, dešavaja situacija ako navedeš ti, a onda nekoja grupa ili malo pre što ti sam prašav e, vo grupe, vo partijice i tako dalje, upravo svetija je uzrok razlog, uzrok i kako god da go nazujeme nejedinstva zbog privatne x interesa. Onda se okrivuje od medije, se okrivuje od toga koji gostuje u medije, poput, da ne nabram tebi ili bilo kogo. I za tija sam sakav trečao pitane, ako si čvrst ili stabilen musliman, znači musliman je temelj, stup. Zašto tija dela se rade ako sme vo početak emisija obtužili drugi ljudi, akide svako i radi na svoj način. Normalno i iškolovuje i mama i od druga vera i da predvodi na stran putica da, da ne bi došlo do, do istine. Znači, ovde kad se ne ova pitanje za tebe, nego sekam da kažem koliko sme neslobodne i kao medije i kao ljudi, one neka stvar. Lokalno zborime za selo Neke da. stvari, ako se argumentovane, primjera radi, i iznesu je medije, znači radio Bamus prenosi od grupa građana ili džemetlije, od džamija ili odbornici sela ili, e, e, kako da ti rečem, od školo ili primjera radi od institucije ambulante, iznosi tija i tija i tija, već vutre sme optužene, već sme negativne, već e, neprijateljstvo stvarame. Eto, za tija sam sakav i malo mi došlo kad se optužuje medije, sam mislio normalno na sebe, pa sam farlifijena zaštita. A što bi trebalo da se najavi. Primjera, evo, radi na ova informacija bi se sveka da ga rečem, idete na nauka naše majke i sestre Svetija, 2, 3 do 5 ili možda se i počin, se povećava i 4, 5 grijalice na okolini gore. Međutim, do 10 dok ide, 2, 3 minuta se zadržava, evo džamija, i tija je jedna vest i informacija za naše građane, ne iako napade. Drugo, e, čujeme da isto kroz e, obaveza ili završeno sve da ne je potpišan ugovor so imama našeg. Znači, ja se naše rabote medijske da se objavi za naše ljudi, za selani da čuje. Zbog čega nije potpišan? Čuje me x nekuje stvari koje stvarno lepo je i za tija radio, za tija sve isto jedno dobro što malo naše meštani vo posvesim je kada se često puti najavuje za da ne vađaja s neko svoje dvoroj po prvi put vo godina tija se dešava i iako ima golem sneg, auta koje se malo pojake i po otporne se kružet kroz selo selo. Tu je sam sakav da zaštitim sebe, a upravo vi kao slušalci, poštovani slušalci i ti uvaženi Efendija i sve druge, bi trebalo i podrška da se dava tu je. Iz razloga čeka da se proveri. Zašto je jedan munafiz danas kada da zloupotrebiti? A zašto je jedna togo i toga da zloupotrebio? Jedinstvo, zajednica, čvrst stav, ili temelj je tu je. Normalno neko će se ugleda pa će reći što ne bi trebalo, će reći naleti votija i kao jedan primjer pet vakatlija, svakog trenutka mami, krade, otima, nema muabeti i tako dalje. Znam ti ja da će presudiš i ti i sve naši slušalci. Opet osegu će reći što go, nego ti sprovodi drugovo. Ali jedan ti, vo većina zajedni, vo više takve ljudi ili društva ili građani, kjede? ja sam obisakav da kažem jedna stvar za kritika treba svakoj da vide otvoren mene mi je čak i drago evo nekoj da me kritikuje ali treba da dvojime malo kritika i vređanje znači ne treba čuje kada go vređaš ili ne treba radio pošto si spomnao radio da go vređaš ako kaža nešto u javnosti ali treba mi je da obratime malo pažnja na ove stvari. Bez vređane da go kritikuješ. Ja sam, kažem ja recimo deneska za poslanika sallallahu alaihi veselje. Ako sam kažem ja nešto nedobro, ako ne je tako jaka što sam go rekao, pa da ileze nekoj drug da mi kaže ne, ne tija take, nego ja vake. U istorija se navodi vake i vake. Možda i čispani i upravo. A vi mu se naluti? Ne, Ne, evo, Allah mi je svedok ja uvek, jer kritika je dobra popravna mera. I kritika uvek, bez kritika nema napredak. Evo, sve nauke kad se razvijali uz kritiku. Evo, malo pre smo zborili od e, mesjebi, kak hanefijski, šafijski, malikijski. Znači, i nekoj, on će mu kaže, će mu donese neki dokaz, on njemu take sve više i više se istražuava. I kada ja ti velim, mene mi je drago neko, ali da mi reče, tija što si izneso za poslanika sallallahu sallam nije tak i ne da mi reče, koji si ti, ti će kažuješ ti je, onda tija dođa vo vređanje. Nego vezano za govor, bo svako doba mene mi je drago da, mi, da imam kritika. Mašala. Ti ja kao je bilo kje dosta, kje dosta svi, ka i mi je kritike što možeme da prihvatim uvek i prihvaćam je ovde vo radio, ali što veliš, zašto kje nas je upravo ti ja što si go rekao si ja malo pre, kje nas ka rečujem ne vo naša medijska kuća, rečuje zašto si rekao. Primera radi po izjavi togo i togo, a po izjavi tija i tija, po izjavi tija i tija i tako dalje, ka što, ka što sledi tu je, ka zašto si rekao. Ne dođa da reče, izvini, dobro što si rekao tija vutro će se uradi ili ne se ova prilika ili ne se moglo, ili odbornici sela ili odbornici džamije ili, ili odbornici opštine ili predstavnici ili mami, ili bilo koji. je upravo tu je kad je, tu je kad je sve e, suština što malo ovo treće pitanje, dobro si go odgovoriv na, na početak, ali malo sme go izvukle malo lokalnije, ovdešno, lokalne šotijače, imame ekstra emisija, a ste tebe stane vije, pošto jedan ovde kad nas slušao zveli e, maša Lasela, selam, imaše ove sam vidiš tu je da ne bismo vraćali, a ste vi kao lično munafiz magistra islamskog pa, prava koji gostuje svaka sreda u islamske teme, e, dobre vole i otvorene so više e, daje ili so više učenaci da bidete vo jedan e, zajednički dijalog i druženje. Pa, poštovani slušalci, uvaženi Efendija, ti koji si prašav, uvek je otvoreno i mi je se uključujem i se družim, ali evo će odgovori i naš gost. Ja mislim da ovde nema ni potreba ni da se odgovara, uvek sme mi tu je koja sme tu je koga ima vreme, koga možemo, može i zajedno da samo tija vezano je više za malo tehnika. Znači, koliko može i kako može više so uh, aparati so koje se raspolaže. Dobro, najverovatno ovde kad e, ja pomuje i poznavajući ovog našeg slušalca, uh, sad kada reče i da je zadovoljen od vaše gostovane ovde i što si nabroji tvoja četiri meseva, pa malo da se da vide tema i raspravane, uh, e, odnosno vezano za neke sitne stvari kada dođe građani ili ljudi ili društva ili musmani do razjedinene i grupisane. Još e, samo da proverim, uvažene Fendi, da li smo dobili odgovor na naše današnje postajeno nagradno pitanje koje je za šira javnost, odnosno za sve naš slušalci i nakon toga će privedeme kraj naše današnje dobro, aktivno, veselo druženje. Pa trenutno još ne smo dobili, znači nagradno pitanje bilo u prva grupa muslimana koji je napravili hijđra za Vesinja, koliko muškarci, a koliko žene. Samo da se kaže broj, znači koliko muškarci, a koliko žene. I prva ova bila grupa koja napravila hijđra od Meka u Abesinima. E, сега, пошто вие поставате normalno ako go го da pitane i da li bide na scena, onda će, čeka me sledeća emisija, ako Bog da, ako me zdravođe ovo sreda, pa da mu me, ako dobijem odgovor, da kažete ko je odgovorio što, ili će me prilika da go odgovorime za današnja emisija. Pa koje, najbolje, koje je vaš predlog? Najbolje može neko i na status vaš ovde, kada je napisano će pročita pa će ni se javi do sledeća nedelja. Ako u slučaju ne kaže, onda će kažem mi je koliko bi E pa poštovani slušalci, pitanje koje je za šira javnost ustanuje za iduća nedelja i ako dadete vi neko odgovori sve dok dojde gost e, Munafis Vođavo svoja emisija, mi je ne možemo da kažemo da li je tačno ili ne, s obzirom da i ne zname e, da je odgovor, ali kašo sam slušao uvaženi Efendija, ja emisija, bi sam go odgovorim. Ako naš slušalci take i slušale, i tu je kad bilo ste go spomnali, ako se ne varam, kroz predavane, Da, da, bilo spomnato. Znači, prva, onda druga grupa košla ukupno... I, kako iako se ga kroz emisija me teknalo da go znam, ali bez e, naše goste, bez ozira da li gostuje Munapis, Idris, e, Moamer, bilo koji, ni ne pitana sve do sledeća emisija ostanuje na scena i očekujeme odgovor na ove naše nagradno pitanje. Da podsjetim još jednoš da bi gost naše navičene emisije во исламске теме магистар prava права Мунафис Ходжа, кои се дружиме во два дела. Први дел је слободно излагане, други дел је питана и одговори. I evo denaska malo poče sme se zadržale. Uvažena Efendija, ali, ali ako sme oduzele vreme, jer na početak malo smo se dogovorili da će bideme denaska pokratke, ali emisija se razvija tema družene i inšala svakoj minut, svakoj sekund, svakoj reč koju ste izgovorili i potrudili da bi Allah Đelešanu upišao sebab. Dobro, možda malo nadvor patila magla. Kad sam je došla ovde, kad imala magla, trenutno ne znam, ali ovde ne nije baš toliko ladno. Znači, ta magla ne ne sprečila da i upravo smo se dogovarali pred da dojeme u studio, zbog ta maglica i ladno što bilo, da će vidimo pokratke, a? Da. Ja to ti je bilo sve, ovo današnja naša emisija, koristim je prilika da se postiravime. Pa evo ja za sam kraj bi sakao da poselamim svi slušalci radio Bambus, da ga Allah Đelešanu nagradiš u izdvojile vreme da videt da su nas. Se nadam da sme se okoristili i nije ovde ka same što sme kažuvali, sme se podsjetili, a i naše slušalci koji slušale, molim Allaha Đelešanu da im podari rahatluk, da im podari bereket, da im podari zdravje. Amin Inšala, ako smo zdravi i žive, će nastaviti sledeća sreda. I za sam kraj bi sakav ponovo svi da ga poselamim. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, poštene slušalci, gost naše navečerne emisije, magister islamskog prava, Munafis Hođa, voditelj emisije Nesim Hođa i tanska realizacija Mersid Batali. Od cela ekipa, selam sve do sledeća naše emisije islamske teme do sabota.